Mais uma, estrela cadente não, mais um tiro de traçante. Quantas barracas não pet não, deixei meu doce na estante. Desperta tu que dorme, acorda pra vida, é tudo mudar num instante. Muitos querem um lugar ao sol, mas não cede o um lugar pra gestante. Não consegue me ver, mano, olha pro alto, mas pra cima. Não consegue aprender, mano, para pera, nós te ensina. Já que achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Vocês perderam tão se achando, uh, tão me achando debochado. Mano, eu penso pouco na vida, quando o bicho pega, me fala quem fica de dois papitos, fica sem dente. Com papo reto, tu se identifica. E hoje eu não tô pra conversa, logo menos tô no conversível. Perguntaram se eu tô bem, sinceramente eu tô impossível. Treinado, treinado, treinado, treinado. Treinado, treinado, treinado. Treinado, treinado, treinado. Papato no beat, L7 dando papo. Treinado, treinado, treinado. Só brabo, meu olho brilhando mais que a cidade. RJ no Natal, Roger Federer é federado, fazendo história igual Natal. Já que os tênis hoje chega lá em casa, nossa vitória não é por acaso. Batida e rima, relacionamento, me fez um pedido, é claro que eu caso. Rio de Janeiro é calor pra sempre, 40 graus não dá pra esquiar. Viver é arte, eu pitando sete, fazendo história igual Basquiat. Agora eu tenho antes que iria, o que eu tenho é o que eles querem. Falaram tanto que eu não podia, hoje quando querem, me ordem pra tu ver como o mundo dá volta. A meta é não conta com a sorte. Tua vai quem dá tem rodinha tu quer se arriscar no globo da morte. Enxergando além do globo ocular, dominando o globo terrestre. Tu não corre pra calcular, tua meta é correr a São Silvestre. Treinado, treinado, treinado, treinado. Treinado, treinado, treinado. Treinado, treinado, treinado. Papato no beat, L7 dando papo. Treinado, treinado, treinado. Pac, paquista, só brabo. Papato no beat, L7 dando papo.